nia lingvo besonas alt nivelan amatorezzon. Se oni parolas pri amatorezza agado, oni celas agadon, kiu ja povas esti tre bon intensa, sed al kiu mancas la necessa perfectezzo por atingi convincan successon. La malo de tia amatorezza agado estas profesietza agado, en kiu la aganto attentas pri ciui essenzai circunstanzoi por atingi clare definitan celon. Do por successigi aferon, necessas agantoi, kiui conas la concerna in circunstanzoin, cae kiui antau vidas la problemoin, kiui povas aperi sur voie al atingo de la celo. Profesietza agado estas strukturita, gi ocasas lau certa plano. Oni tiam parolas pri proiecto. Estas demando, ciu agado favore al esperanto, estas planebla en tiu senso oni certe povas starigi diversain proiectoin, ciui celas plivastigi la parolantarum de la lingvo. Sed regule ocasas che la defio estas tro granda, char la dimensioi de la tasco appena o havas limoin. La lingvo ja estas lauceles en lima, gi supersaltu limoin profesietza agado en cadro de proiectoi, do rapide attinga siain limoin, cae tiel estas clare, che per nur profesietza agado la desirata successo ne estas atingebla. Ne eblas crescigi internazian tut mondan lingvon per centra planado. Exemplo de tiai proiectoi estus la plano en conduci la lingvon en iun medion, do exemple en institucioin de Europa Unio. Necessas ja centroi en cae el ciui la lingvo povas cresci, sed tiu crescado dependas de unuopai capablai cae bonvolai homoi, ciui crom la ratio, posedas ancau vastan coron, por sin dedici alla lingvo mem, do al vercado, traducado, parolado de la lingvo. Simple dirite, necessas homoi ciui amas la lingvon, cae ciui tial disvolvas creivon en la applicado de la lingvo. Por successe crescigi la lingvon, necessas ambau. Unu flanque technicas zio, cae organizae capabloi, cae aliflanque amo, cae entusiasmo por la lingvo. Tiai homoi estas amatoroi en plei bona senso. Ili plenumas laboron favore alla lingvo, sen diffini iun claran celon, sed ili conscie agas je alta nivelo, porgeti semoin de la lingvo, cae por prisorgi tiuin semoin, porce ili crescu, cae ne perdigiu pro vento au secezzo. Consciante che la affero, almenau el geografia vit puncto, estas sen lima, ancau loca agado, ciam devas celi ancau la tutan mondon. La mondo hodiau estas granda cumplectajo, cae agantoi por esperanto, devas movigi en tiu texajo same bone kiel en la propra loco au regiono. Nur entusiasmuloi pobas entusiasmigi aliaen homoin. Por farigi tia, estas essence occupigi pri la lingvo por ec capti giaen misteroin cae por identigi con gi. Tia agado donas senton de felicio ancau vi tiam povos senti gin.